Almari Brutek, ioldiko zaharretxeko zuzendariak, zehaztu dauko nola pasatzen den eguna ajera leku hortan. Usaian, kafe bat hartzen du, hartzen dugu beren familiekin, familiak heldu balimatira helen segitzeat, eta gio, gio, aktibatiteak eh, batira proposatzean. Aktibitate horiek izaiten dila uh, eh, serbitxo eh, horrendako bakarrik, baina usu, uh, be, batira deia aktivitateak eh, deia proxatiak beren, eh, beren jenden dako hor dian eh, aktivitate horiek usaian elgarrekin pasatzen ditugu hala eta biziki gauza itela handa behar dutene, eh, eskaintzen zaie zerbitzua, eta garrantzitsua da ere, ba, laguntzailean zat. Eh? Laguntzailean arainan, uh, eh, baduzulaik noit etxen behar dina beti noit bere onduan, biziki landa, eh, eta usu, uai, bakar bat da jende hori, eh, eta hartako jende horrek nahi balimadu Urrun joan laguntza hortan behar dugu laguntza. Artako behar du denbora beretako usaian eh, be, merkatura joaiteko, eta bagiozu ba, egun bizi bakotxean bada zeit eiteko, eh, eta hartako biziki eserbitzu hori importanta izan da laguntzailendako. dako. Baina ono ez da biziki ez hautia, eh? eta ez da aize laguntzailean dako joaitia eserbitzu horietat, eta egun nahi nuke ejan zonbat eserbitzu zerbitzu hori harrendako den, bere jendia laguntzen dinain dako, bien dako dela, eta denbora harzen bali madu beretako laguntzaileak, alaguntza aizio izan da jokendako eta hartako da ina servitzu hori. Anmari Brutek ere azpimaratu nahi du, ez dela lehen urratx bat zaharretxetan sartzeko eta gero han egoiteko. Bo, sustuz eh, ez da hori ideia hori behar, eh, alainan zaharretxerat eh, uh, behar ba egun batez beharko du joan, baina ez da obligazione bat, bate bate, ha? egun servitzu hori, ala, etxen egiteko laguntza bat da behar balimadu gio xarretxia, be ez hau zain ukain du xarretxainekin. Ez du eh, beste jendekin, eh, eta aizio izain da, denen dako Baina ez da bate obligazunia bat, hau bat ditugu bizpailu urte guk, uh, eh, wai, 2009 idokidu euh, gure etxea eta gioztik ez du biziki jende euh, ukan sahar etxean, badugu berba bat bi jende izan ukan behar dutena gure uh, etxea euteko definitivman uh, bestenez, eontila beren etxen eta hiltila beren etxen, eh, ez dira obligazio da obligazione behat eh? eh etxen euh, luzaz